աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարեձեզ տանկագին բարեկամներ, սիրելի ռադիոյն կնդիրներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջին մի քանի օրը հագեցած էր տարբեր զարգացումներով։ Ադրբեջանում վնասազերծվել է մի խումբ, որոնք փորձում էին ստեղծել այսպես կոչված Քարիմ պետությունը, որը պետք է լիներ կրոնական Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրինակով։ Բնական է այս ամենը պաշտոնական վարկածն է ադրբեջանական իշխանությունների եւ սա ոչ այլ ինչ է, քան եւս մեկ հարված Իրանին, որովհետեւ այդ մարդկանց մեղադրել են լրտեսության մեջ, իրանական աշխարհակական շահերի իրականացման մեջ, հակադրբեջանական հակապետական քայլերի Շատ հետաքրքիր զարգացում տեղ ունեցավ Ռուսաստանում։ Ոչ բոլորն են նկատել այս նրբությունը, բայց Ալեքսանդրովյան պալատում Կրեմլի տեղի ունեցել տարբեր երկրների նորանշանակ դեսպաններին հավատարմագրերի հանձնման արարողություն, որը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն է կատարում որպես երկրի ղեկավար։ Եվ այնտեղ յուրաքանչյուր նրբություն շատ կարևոր է։ Եվ ինչ է տեղի ունեցել։ ԱՄՆ դեսպանի մոտ կանգնած է եղել Աբխազիայի դեսպանը չճանաչված կամ կիսաճանաչված երկրի։ Այսպիսի նրբությունները պատահականություն չեն կարող լինել։ Եվ դա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ չճանաչված երկրների պատմությունը փակված չէ եւ շարունակվում է, որը մենք պետք է հաշվի առնենք, ուսումնասիրենք եւ օգտագործենք մեր շահերի համար։ Բավականին թեժ էր Իսրայելում։ Մենք բոլորս գիտենք, ինչպիսի զարգացումներ տեղի ունեցան այդ երկրում, Ալաքսա մսկիթում, որը մահմեդականների համար երրորդ սրբավայրն է, տեղի ունեցել շատ բիրտ գործողություն Իսրայելի անվտանգության ուժերի, ծեց կրտուկ, ծեցել են մարդկանց եւ այլն, եւ մի շարք այլ հայտարարություններ Իսրայելի պետական գործիչների ազգային անվտանգության նախարարի հայտարարությունը, որ Ալեքսա մսկիթը ոչ միայն մահմեդականներին, այլ սրբություն է նաեւ հрьяաների համար, որը արդեն աստվածաբանական կոնսպիրալոգիայի տիրույթում է գտում եւ որը նոր ալիք բարձրացրեց հակաիսրայելական այս ամենը իհարկե չի կարող անպատասխան մնալ նաեւ արաբների եւ մահմեդականների կողմից Հեզբոլլահ եւ այլ արաբական կազմավորումներ հրթիրակոծել են Իսրայելի տարածքը Լիբանանից իսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է հատուկ նիստ գումարի այս հարցերի վերաբերյալ ասեմ որ շատ հետաքրքիր զարգացում տեղի ունեցավ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության աշխարհակահաղականության մեջ նրանք կազմակերպել են Սաուդյան Արաբիայի եւ Իրանի արտգոսնախարարների հանդիպումը Պեկինում շատ հետաքրքիր էր։ Փաստորեն այս երկու երկրները, որոնք նույնպես Չինաստանի միջնորդությամբ հաստատել են դիվանագիտական հարաբերություններ, հիմա պաշտոնապես վերհաստատել են այն եւ զարգացնում են։ Ասեմ, որ վերջի օրերին ակտիվ էր նաև Ֆրանսիան, այսպես նախագահ Էմանուել Մակրոնը Եվրոխորհրդի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի հետ այցելել է Պեկին եւ հանդիպումներ ունեցել Սի Ցզինպինի Չինաստանի ղեկավարության հետ։ Փորձ է կատարվել Չինաստանին օգտագործել Ռուսաստանի վրա ազդելու պարագայում, որpիսի Չինաստանը չօգնի Ռուսաստանին Ուկրաինա։ Իհարկե սա շատ միամիտ մտածում է, որովհետև Չինաստանը դժվար թե ինչ որ որևէ մեկի ազդեցության տակ գտնվի հատկապես հիմա, երբ որոշիղ է, բայց այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք այդպիսի զարգացումներ, բայց խոսքերով չէ միայն Քայլերը այլ բան են ցույց տալիս եւ դժվար թե Չինաստանը դա ընդունի, ինչի որովհետեւ նույն Թայվանը իրականացրել է մի շարք Չինաստանին զայրացնող քայլեր։ Թայվանի նախագահը հանդիպել է ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացների պալատի ղեկավար Քևին Մակարտիի հետ։ Նման հանդիպում տեղի ունեցել առաջին անգամ, երբ որ Թայվանի նախագահը Թայվանի սահմաններից դուրս հանդիպել է ԱՄՆ համար երրորդ բարձրաստիճան պաշտոնյային։ Իհարկե, սա ոչ այլ ինչ է, քան Չինաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ հայտ, որը չի կարող անպատասխան մնալ նաեւ այդ գերտերության կողմից։ Այսպիսին էին վերջին մի քանի օրերի հիմնական զարգացումները, թանկագին բարեկամներ, մնակ բարով կհետևենք այդ զարգացումներին եւ կներկայացնենք ձեզ։ Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։